Dum viva lernado efficas contrau DEMENZO. Studajo el Innsbruck en Tirolo pruvas che trainado de memoro rentumas. La studajo estis farita en la Neurologia Instituto de la Universitata Clinico. Gi montras contexton inter clarigio cae pli alta mensa capablo dum alta agio ecce pacientoi cun neuro degenera malsano. Tamen, pli alte clerigintai homoi, lau neuropsicologino, ne en ciui testoi montris pli bonain resultoin. Clerezzo, lau sci, en citiu caso estas pli, ol formala lerneia clerigio, sed oni povas comprenigin ancau kiel, longtempan mensan defion. Lernado efficas protecte. Temas pli pri mensa stimula occupigio, si clarigas, mal pli pri formala lernea clarigio. Multae alt personoi havis interessan stimulan vivon. Neurodegenerai malsanoi, kiel exemple demenso, tiel ja ne estas eviteblai, sed tre bone mildigeblai cae procrasteblai, concludas la psicologino en la studaggio. Por esplori la contexton inter clarezzo cae mensa capablo, la psicologino, cae scia te amo, retrospecte prilumigis datum collectoin pri mil tricent naudec du pacientoi el la iaroi du gis du mil dudec. Ciui prilumigitoi suferis au pri neurodegenera malsano kiel Alzheimero, vasculara demenso, au morbus Parkinson, au pri milda cogna affectio. Ciui estis plenumintai serion da diversai testoi por la constato de la mensa capablo. Crome, oni consideris ancau ilian clarets nivelon. Pli alte clarigintai homoi generale montris pli bona in test resultoin. Tamen estas campoi, en ciui ce grava demenso la clarets nivelo shainas esti mal grava. Aliai campoi tamen shainis esti pli bone conservitai, ce pli alte clarigintai homoi. Resumas la psicologino precipe concerne la semantican memoron, estas constatebla cun texto inter clerigio cae pli alta mensa capablo, exemple concerne parol comprenon, la percepton de rilatoi inter nombroi au de complexae geometriae figuroi. La semantica memoro helpas al ni compreni informoin cae la medion, si diras la agio ni ciui farigas pli forgesemai, cae mal pli flexeblai. Se lernita facas zio ali flanque automate el ruligas, tiam ni havas plida mensai capacitoi por aliai aferoi, clarigas la sciencistino. Mensa sin stimulado, tamen estas nur unu el plurai construelementoi por sana maliunigio. Chrome gravas, kiel oni tion stias generale e la literaturo, attenti pri sana nutrajo, pri equilibrita socia vivo, cae pri movigiado. Mi estes convincita che lernado gravas en ciu agio, Mi ne raita simple ripose sidigi en citiu contexto, si accentas necessas daure resti mense activa.